die offers wat hulle mag eet, en ek het dit uitsluitlik vir die dienaars uit Aaronse familie en hulle gesinne gegee. Dit is een reel vir die Israëlieten wat nooit verander mag worden. nie. Dit is die gedeelte van die offers vir die Heere wat op die altaar verbrand wordt, wat aan Aaron en sy seens behoort van die dag dat die Heere hulle aangestel het om sy dienaars by die tent van ontmoeting te wees. Dit is ook die gedeelte van die offer wat die Heere beveel het hulle moet kry van die dag dat hy hulle uit die Israëlite gekies en laat aanstel het om om te dien. Dit is een reel wat altijd vast zal staan tot in die verre toekomst. So moet dan gemaakt word met die offer wat heeltemal verbrand wordt, met die offer wat uit die graan uitkomt, die offer wat vir die sonde gebring wordt, die offer wat gebring wordt om vir die skuld van die oortreding recht te maken die offers wat gebring wordt als iemand als die naar aangesteld wordt bij die tent van ontmoeting, en met die offers wat mensen brengen om hulle positieve gezindheid teenoor die Heere te wijzen. Dit is ook die voorschriften wat die Heere vir Mooses gegee het by die berg Sinai op die dag toe hy vir die Israelite voorgeskryf het hoe hulle vir die Heere in die Sinai woestijn moet offeren.